Möhtərəm müsəlmanlar, <clears throat> ən birinci təqvalı olmağımıza çağırıram. Və necə bilirsiniz ki, biz səfər ayındayıq. Və keçən xütbədə dedik ki, səfər ayı yüngüldür. Yəni, ağır deyil. Nəysə eləmək bu ayda o, Krişnaidlərin, bütpərəslərin adətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də gələndə, müşriklərdə, o vaxtki müşriklərdə bu adət var idi. Səfər, yəni onlar deyirdilər ki, səfər ağırdır. Peyğəmbər salasən gəldi, dedi ki, yüngüldür. <clears throat> o birisi aylar kimi. Sadəcə bizim bugünkü mövzumuz toxunmaq istədiyimiz, çünki bu ayda görürsən ki, bundan qabaqkində də sahabələr çox zikr olunur bəzən. Bəzi firqələr sahabələr çox zikirləyir. Bu da əlhəmdülillah onlara savabını artırır dərəcəsini artırır cənnətdə. Və lakin onu demək istəyirəm ki, sahabələr dil uzatma olmaz. Bu küfürdür. Sahabələr dil uzatmaq, Peyğəmbərə dil uzatmaqdır. Ona görə kim sahabələr tən eləyirsə, Peyğəmbərə tən eləyir. Çünki heç bir şəxsi, məniyyəti, şərəfi olan adam həmişə istəyər ki, yanında yaxşı adamlarla otursun. Heç vaxt pis adamla oturmaz. Və Allah da Peyğəmbəri seçib, həmçə ona da dostlar seçib. Olunməz dostları pis olsun. Dostları yaxşıdır. Ona görə sahabilə hətta səhv eləyəndə də biz danışmırıq. Çünki Allah spontala seçib onları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Ona görə onların dalınca danışmaq ən böyük qeybətlərdən biridir. Və bu ayda deməli həmçinin qeybət də yadımıza düşür. Qeybətin əzəmətliyi, yəni pisliyi, qeybətin haramlığı, necə mundar olmağı və s. Çünki İslam, İslam gəlib insanların haqların, namusların, şəxsiyyətlərin qorusun. İslam bizə ən gözəl, ən gözəl əməlləri bizə əmr edib. Əxlaqı, gözəl davranış, dinin kamil, din, kamil din, dinin kamil olmağı, yəni hər bir sahədə İslamda cavab tapmağı, həm etiqad cəhətindən islah eləməyi, adət cəhətindən, ibadət cəhətindən, insanlarla müamilə, şey, İslam ağla, həmçin qəlbə, həmçin hissə, həmçin nəfsə müraciət edir. Ən yüksək tərbiyədir. Ona görə Allah subhanət hələ bizə necə yaşamağı bizə o əsası bizə qeyd edib və bizi təmizləməyə, təmizliyə çağırır. İslam bizi təmizliyə çağırır. Zahirən və batinən. Batinən yəni qəlbin təmizliyi, zahirən dilin təmizliyi, ədəb, insan öz özü ilə, əmbinicə Rəbbi ilə, sonra özü ilə və sonra insanlarla necə münasibətdə olmağını qeyd edir. Ona görə həmçinin dinimiz başqalarının haqlarını qoruyur. Başqalarının haqlarını qoruyur. Çünki insanların haqqı var. Hər kəsin öz haqqı var. Hətta zənni qadağanlayır. Düzdür, bəzi zənləri. Allah subhanətlə buyurur, Yə yuhəllədinə əmənu, iman əhlə müraciət ilə ki, iman gətirənlər, İctənibu kəthiran minən zan, İndə bağda zanni isim, Və lə təcəssəsu, əl-əyə. Hücrət surəsi 12-ci ayə. Bu ayədə Allah Taala buyurur ki, iman gətirənlərə, iman gətirənlərə müraciət eləyir və buyurur ki, ə, çoxlu zəndən, yəni zən çoxdur. Çoxlu zəndən çəkinin. Çünki bəziləri günahdır. Deməli, bəziləri düzdür. Lakin nə vaxt zən düz olur, əgər dəlillər olsa? Əgər dəlillər olsa. Amma yox, heç nədən zənn eləməyi o əslində Allah-u Teala qadağanlayır möminlərdən. Möminlərə qadağanlayır onu. Və buyur, buyurur ki, günahdır zənn eləmək. Xüsusən dəlilsiz, sübutsuz. Və sonra buyurur ki, cəsutluq eləməyin. Yəni, bir-birinizin eyblərini izləməyin, axtarmayın. Çünki zən, görürsünüz, cəsutluğa aparır, zən başqa günahlara aparır. Günah günah gətirir. Və həmçinin zənnin nəticələrində insan, e, görürsən, qeybətə düşür. Yəni, zən, zənnin gətirən əməllərdən biri, günahlardan biri qeybətdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Əgər kim dili ilə iman gətirsə və lakin qəlbinə hələm iman gətirməsə, hələm gətirməyibsə, müsəlmanları qeybət eləməsin və müsəlmanların eyblərini izləməsin. Çünki kim müsəlman, bir müsəlmanın eybini izləsə, onun dalınca getsə, Allah subhanət hala onun eybin, Allah tala onun eybini açar. Hətta evində otursa belə. Hətta evində otursa belə. Əbu Davud və Əhməd rivayət edib. Həmçinin Allah subhanətə alə bizə qeybət barədə buyurur. Buyurur ki, misal çəkir. Özə çox belə çirkin, yəni onu eşidəndə adam ə, e, dərhal belə əti adamı büzüşür. Ki, necə hələ ola bilər? Buyurur ki, Əyyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytə Hucurat 12 Yəni, qeybət eləyən adam üçün deyir ki, Əgər siz sevərsinizmi, siz xoşlayarsınızmı mömin qardaşınızın ətin, meyyitin, mömin qardaşınızın meyyitin yemək, ətini yemək. Ona görə qeybət, bu misaldadır ki, qeybət eləyən elə bil ki, meyyit əti yiyir. Və ən böyük də qiymət alimlərindir. O ki, qaldı sahabələrin. Ona görə alimlər deyirlər ki, alimlərin əti zəhərlidir. Yəni, ola bilər ki, sən başqasının qeybətin eləyəsən, ətin yiyəsən, ölməyəsən elə. Amma alimlərin qeybətin eləyəndə ölümdür o. Ona görə ölüdür, ölü. Ona görə qardaşlar, çalışmaq lazım ki, umumdar əməldən çəkinmək. <clears throat> Və bu əməlin biz də necə qeyd etdik, həmçinin nəticələri də var. Nəticələri nəyə aparır? Ancaq, ancaq şərə və ancaq e, böyük günahlara. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki: "Və la yaxtab ba'dukum ba'da" bir-birinizi qeybətini eləməyin. Və qeybət nədir? Mömin qardaşı, qardaşı zikr eləyirsən, yada salırsan, hansı ki o şey ki o eşitsə ki, bu söhbət gedir, xoşlamaz bu söhbətin getməyin. Qeybət bu odur. Və böyük günahlardan sayılır. Və icmadır. Ona görə İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, qeybət haramdır icma ilə. Yəni e, sadəcə bəzi hallardan başqa. İbn Kəsir deyir, rahimullah. Həmçinin Qurtubi rahimullah buyurur ki, qeybət eləmək haramdır icma ilə və qeybət eləyən vacibdir ki, tövbə eləsin. Həmçinin qardaşlar, e, e, qeybətin yəni bəlalarından həmçinin nədir? Ən birinci bəlalarından məsələn, yəni qeybət nəyə gətirib çıxardır? Ən birinci şəriətə müxalif. Çünki şəriətə müxalif olur şəxs. Şəriət bizə əmr eləyib ki, eybi örtkünən. Eyb açma. Və həmçinin, məsələn, e, qeybət eləyəndə səbəblərdən, nəticələrdən həmçinin insanlar arasında hiqd yaranır. Yəni, qəzəb yaranır. İnsanlar arasında bir-birinə. Və həmçinin səbəb olur qeybətin çoxalmağına. Həmçinin görürsən ki, kimdən ki qeybət olunur, məsələn, onun hansısa səhvindən, onun hansısa günahından, o səbəb olur o günahı artırmaqda və həmçinin bölünməyə səbəb olur. Ona görə qardaşlar, çalışmaq lazımdır belə məsələlərdən çəkinmək. Yəni, qiybət əməllərdən çəkinmək. Görün, bu əməl bir dənə söz nəyə aparır? Həmçin, qardaşlar, e, səbəblər nədir? Qiybətin səbəbləri həmçinin var. Ən birinci qəzəb. Və ya məsələn, tutaq ki, e, yanında dostların əhatə kimdənsə danışanda istəmir olan səzin kəsər. Çünki e, səsin kəssə yaxşı çıxmayacaq, incici elə bundan və s. Ona görə, ona görə insan e, qorxur ki, əlaqə kəsilər. Ona görə insan e, baxmalıdır kimlə durub oturur. Həmçinin səbəblərindən, qiybətin səbəblərindən özün üstünü tutmaq üçün, yəni başqasının qiybətin eləyir ki, özün üstünü tutmaq üçün, özün düz saymaq üçün və həmçinin səbəblərdən, qardaşlar, zarafat, oynamaq, hətta cəmaatı güldürmək üçün və ya həsəd, səbəblərdən, həsəd. Məsələn, tutaq ki, eşidəndə kimsə təriflənir və ya kimsə belədir, belədir. Görürsən, həsəd paxıllıqdan, məsələn, nəticəsi olur ki, qiybəti başlayır. Həmsinin qeydi ki, qəzəb, həmsinin işsizlik, bikarçılıq. Oturur, deyir, bilmir, neynəsin, deyir, gəl başlayaq qiybətə. Filan belə dedi, filan belə getdi. Və həmsinin səbəblərdən <clears throat> kimin pulu var olan yanına yaxınlaşmaq. Yəni qeybət eləyir ki, onlara yaxın durmaq, onlara, yəni onlar bunu yaxşı baxsınlar və s. Və həmçinin, qardaşlar, səbəblərdən insanın özü barədə yəni yüksək fikirdə olması. Yəni ucub deyirlər buna. Yəni özü barədə təəccüblü, təəccüblü. Yəni özünü yüksək fikirləşmək. Özünü yüksək, yüksək fikirləşir və başqalarını isə aşağı görür. Bu da yəni səbəblərdəndir. Yəni qeybətə. Ona görə qardaşlar, bunun müalicəsi nədir? qeyd etdiklərimizin hamısının əksi. Elə ki, qəzəbdir, qəzəb insan qəzəblərində gəri çalışmamalıdır, günah yenə eləyə. Çalışmalı qəzəbin söndürə, qəzəbin qabağını ala. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, kimlər ki, Allah rızası qəzəblərini alırlar, onlar üçün qiyamət günü, qiyamət günü açıq aydın deyəcəklər ki, yüksək səslə ki, horror inlərdən hansını istən seçkinə. Yəni, belə mükafat var. O adamlar ki, qəzəbin e, sığır və qəzəbə gələndə günah eləmir. Həmçin qardaşlar, e, və başqa yəni əlaclar, başqa əlaclar, hansı ki qeyd etdiklərimizin hamısının yəni e, əksi. Məsələn, həsəd. Həsəd gələndə insan özüm gərək fikirləsin birinci. Və ya məsələn, təəccüblü gələndə insan gərək həmişə özün yüksək görməsin. Özünü alçaq görsün, özünü eyb görsün. Özünü eyb görsün. Özünü həmişə yüksək görməsin. Yəni bu yaxşı şeylərə aparmır onu, yaxşı səbəblərə aparmır onu. Və ona görə qardaşlar, ümumiyyətlə e, qeybət ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu oxşadı bunlar iyə. Yəni bir dəfə yaxşı iyi gəlmədi Peyğəmbər sallallahu məclisdə. Bəs dedilər ki, bu nə idi? Dedi ki, kimisi qeybəti gedir. Onu idi. Və sonra həmçinin səbəbdir qəbir əzabına. Səbəbdir qardaşlar. Həmçinin e, qorxaqlıqdır, həmçinin zəiflikdir və həmçinin imanın zəifliyidir. Və lakin, qardaşlar, və lakin bir şey də bu məsələyə toxunanda ə, e, qeyd eləmək lazımdır ki, hansı hallarda icazə verilir insan olmadan danışmaq? Hansı ki, o qeybət sayılmır. Qeybət aydındır. Yəni, qıssa toxunduq təbii ki, mövzu böyüdür. Hansı hallarda istəyirik onu da toxunaq? Ən birinci, əgər kiməsə zülm olunub, kiməsə zülm olunub, gedin məsələn hakimə və ya qaziyə müraciət eləməyi ki, məsələn, deyir ki, məsələn, tutaq ki, deyir, mənə qonşum zülm edir. Bu qeybət sayılmır. İkinci, hansı ki, qeybət sayılmır, məsələn, fitva almaq kimdənsə, məsələn, elm əhlindən və ya qazidən fitva almaq, məsələn, gəlib deyir ki, filan kəs mənə zülm eləyib. Bu məsələ həllinə deyil. Mən neyinim? Bu qeybət sayılmır. Həmçinin qardaş da kömək üçün. Həmçinin kömək üçün. Necə ki, məsələn, gəlir birinə deyir ki, filan kəs mənə zülm eləyir və ya haqqımı tapdalayır, mənə kömək elə filan kəsə qarşı. Əgər, lakin doğrudan əgər, əgər doğrudan haqqı tapdanlanırsa, çünki İslam haqları qorumağa əmr eləyib. Ona görə ə, Peyğəmbər salsan Ayşə radiyallahu anh möminlərin anası, münafiqlərin yox möminlərin anası deyir ki, Hind ə, e, radiyallahu anhə e, Əbu Süfyan e, yoldaşı gəlir deyir ki, bəs ə, mənim ərim paxıldır. Pulaz verir. Və mən hərdən götürə bilənəm onun malından, hansı ki, mənim özümə və övladlarıma kifayət eləmir. Hə, əslində qiybət deyil, lakin şəriət bunu qiybət saymayıb. Peyğəmbər salısən dedi ki, götür, lakin elə elə ki, onun malına zərər olmasın. Yəni, o da götür ki, ehtiyacın olan qədər, əgər paxalıdırsa da oradan. Yəni, əgər, əgər sıxırsa, ailəsi haqqına baxmırsa, qadın düzdür, götürə bilər malından. Qadın götürə bilər, lakin bir şərtlə ki, daha hamısını götürməsin. Yəni, ərinin pullarını hamısı xərcləməsin. Təbii ki, bunu haçan eləyir, bu o demək deyir, qadınlar sabah başlasınlar əllərindən pulları oğramağa. Yox, sadəcə O vaxtda əgər ər baxmırsa ailəsinə, əgər qadın məsələn deyir ki, ə, e, məsələn, ehtiyac var buna, buna, məsələn, övlada, əgər kişi baxmırsa, əgər bu daimi artıq adət olubsa, onda qadın haqqı var. Necə ki, gəlib məsələn soruşdu. Əli barədə bu qeybət sayılmadı. Çünki qeybət olsaydı, Peyğəmbər salasını deyərdi ki, sən qeybət elədin, tövbə elə. Həmçin, qardaşlar, qeybət nə vaxt sayılmır? Məsələn, hansısa bir e, kəsdən təhsir eləmək, hansısa bir kəsdən demək ki, qorunun ondan. Əgər tutaq ki, bidət əhlidir və ya şər əhlidir, zərər verir. Ehtiqat cəhətdən və ya məsələn, dünya cəhətdən. Məsələn, görürsən ki, biri gedir bidətçinin yana. O bidətçi də bidətçisi şiddətlidir və bidətə dəvət eləyəndir. Demək olar ki, filankəsi yanına gedmə, o bidətçidir. O qeybət deyil. Həmçinin, qardaşlar, məsləhət almaq üçün. Nə vaxt qeybət salmır həmçin. Gəl, məsələn, məsləhət alırsan. Məsələn, məsləhət alsan ki, gəlib bizdən biri qız istəyir. Filan kez. Onu da tanıyan var. Gəlib deyir ki, necədir? Məsləhətdir, yoxsa yox. Onda o oğlanda nə varsa demək olar, o qeybət salmır. Və ya məsələn, biri gəlir ticarət eləməyə. Filan kez barədə şərik istəyir ki, mənə şərik olma, necədir? Deyə bilərsən həm evlən, ev, evlənmək istəyən üçün, həm e, ticarətdə, ticarət eləmək e, istəyən məsələn, və ya məsələn qonşudur, ev almaq istəyirsən, lakin orada qonşu var filan kəs. Məsləhət alsan ki, necə qonşudur, məsləhətdir, yəni qeyb qalmaq onlar tərəfdə və s. Yəni, demək qeybət deyil. Demək qeybət deyil, qardaşlar. Həmçinin, qardaşlar, ə, e, həmçinin e, tanımaq üçün. Yəni, adam var, məsələn, Əhməd, Əhməd çoxdur. Lakin o tanınıb ki, tutaq ki, axsıyır. Və ya, məsələn, görmür. Və ya, məsələn, laldır. Demək ki, filan Əhməd, yəni kör Əhməd, yəni bu qeybət deyil. Lakin bir dənə şəhətlə təhqir mənasında olmasın. Təhqir mənasında olsa olacaq. Amma məsələn, tanınmaq üçün Əhməd çoxdur, lakin o şəxs nəyə nəsə tanınıb. Demək ki, belə sifətdə olan o qeybət deyil, qardaşlar. İnşallah, bax, yəni, bax, bu şeylər qeybətdən sayılmır. Ancaq bundan savayı, qardaşlar, bundan savayı isə hamısı qeybətdir, mundardır və çalış Allahdan qox, eləmə, çəkin belə söhbətlərdən və bilginən ki, qeybət eləyən və qeybətə qulaq asan da elə birdir, günah qazanır. Sadəcə, qardaşlar, bu 7 dənə ya 6 dənə məsələni ki, qeyd elədik biz, e, bunları eləyəndə, hansı ki, icazə verilən, bunları eləyəndə insan nəyə fikir verməlidir? Ən birinci ixlas olmalıdır. Allah rizası üçün. Başqa şeyə görə yox. Başqa orada məqsəd olmamalıdır. Ən birinci budur. Və ikinci, sadəcə çox dərinə getməmək. Nə istəyiblər, onu demək. Ondan əlavə demək olmaz. Başlama başqa şeylərə də. Üçüncü də, qardaşlar, ə, e, baxmalısan, bu söz fitnəyə səbəb olacaq, yoxsa yox. Fitnəyə məsləhətdir demək, yoxsa məfsədədir. Adam birdən gəlib elə şey soruşa bilər, deyə bilərsən fitnə olar. Aydındır, fitnə isə gəlib yəni çalışırsan islah eləməyə, fitnə yox. Ona görə bax, bu şeyləri fikir vermək lazımdır. Bir də hər eşidənə də olmaz. Dəqiq biləndən sonra. Hər eşidəni düşmən böhtan olacaq. Çünki əgər kimisə dalınca nəsə dedin, əgər onda yoxdursa böhtandır. Bu da böyük günahdır. Amma öylədirsə qeybətdir. Bu da böyük günahdır. Ona görə belə məsələlər biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əməlləri puç eləmə, nağ yerə qiyamət günü gələcək, səninlə görüşəcək. Nağ yerə özünü yükləməklə, başqa əməllərlə, başqa günahlarla. Allahdan qox, bu səfər ayda bizə yadan salan məsələlərdən də biri budur və ən böyük qibət də fərqlənir, qardaşlar, necə qeyd etdik xütbənin də əvvəlində, qibət fərqlənir, məsələn, fərqlənilən adə biri var, adə adamla alimin dalınca danışmaq tamam fərqlidir və o ki, qaldı ki, sahabənin, Peyğəmbər salısan dostlarını, Peyğəmbər salısan qaynataları, Peyğəmbər salısan qohumları, əmişaqları, onların dalınca baxmaq gör necə mundardır. Hələ mundardan oturub durmayın, və oturanda seçkin adamı salihlərlə dur otur. Elə otur ki, salihlə oturanda hətta sənə faydalanmasında iyindən ləzzət alsan. Amma bunlarla oturanda zərər almasında tüstüsündən sənə deyir. Ona görə, qardaşlar, bu qədər Allah tala bizə işin faydalanlardan etsin və bizi dində sabit etsin. Allah subhanətlə bu, bu günahlardan və xüsusən də qeybətdən bizə çəkinməyə kömək olsun. Allah subhanətlə müsəlmanlara kömək olsun. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفر إنه هو الغفور الرحيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين